Biar sortzi hasiko da lurra ma ostiralarekin, gero igande hartio luzatuko dena. Laborantza iraunko garen bestak aurten amargarren edizioa ospatzen du, biarritzeko irati gelan. Lurrama elkarteko, lurrama elkarteko e, administratzaile den patxitiko ipe gurekin. Goizuntan egun, egunon. Bai, egunon zuri. Amargarrena errandugun bezala, arrakasta ere uka ezina. Zer da funtsian lurramaren sekretua? Ba, ez dakit uh, sekreturik bat uh, egia da irauten dula, uh, eh, urtetik urtera be, proposatzen uh, dena, iduriz gustatzen dela, uh, jendeak urbiltzen baitira, eta be, gure entzatzen gira entzuten, miskat, jendeak ertan dutena, eta urtez urte preseski hobetzen, uh, proposatzen duguna, eta nahizta, funtsezkoa lujama behastapenetik berdina den, biskata ja behitzen ere urte guziz, eh, jendea interesatzeko. Mm. Horrek, mm. albidezen du dinamika indartsua txikitzea, kanpotik asteko ala emaiten du. Laborarien aldetik, nora ikusia da mm, lujama? Tresna, behajezko bat bezala? Ba, behajezkoak ez dakit uh, tresna iniz badira behajezkoak, behinan uh, eh, egia da be, lujamaren bidez, badela mm, publiko berri baten batekin kontaktu hori sortzen dela, hori sortzen da, beha benda astapenetik lujama, izan da baionan oai uh, eh, miagitzen, eta untsa ezagutzen ez den publiko batekin, bada kontaktu konkretu bat uh, lujamaren bidez, hori uh, da. Mm Jasko edizioa epatzeko bilan baiko ja egin zinuten, aurten goaren prestatzeko, zoin lanen ardatzekin abiatu ziste, elburu horokor gisa zertu duzia. Uh, Egia da, jaz, uh, dena bizkikuntza pastu zela eta konten ginela eta mm, hala ere beti uh, entzatzen gira ertan notzuna zerbait uh, ekartzat gehiago, behaz uh, urtez urte zurte huri dugula, uh, aurten egeda hamar dela, behaz uh, ba, on, beti hamar garrana zerbait iten dut, nahi duzu uh, zerbait berezi ekarri, behinan lanak datza ustot hori dela, ibiltzen dena mm segitu eta gio berrikuntza zomaitek Mm -hmm. Formula aldetik, eh, azken urtetan egin den eh, gisako zerbait izanen da? Bai hori da beti gomitatzen dugu eh, Euskalde bat, hor eh, Normandia etorriko da, eh, hau gune hobetu eta haunditu dugu, gune berri bat sortuz, joko berriak, eta gero bat dira beti Baskari, Afari, eta animazio mailan ere entzatzen gira hobetzen proposatzen duguna. Mm -hmm. Urte guziz ere, hartzen duze gazaita bat, e, aurtengoan, eh, izena izan dutan, Pascal Kanfen. E, eh, autatzen pixka piskata horri zena norden den Pascal Kanfen hori, eta zer gatik hori autatzen duzien? Bai, behaz, Pascal Kanfen, bon, ezaguna da batez ere, 2000 eta hamabita, 2000 hamalauan artian, garapeneko ministro egon baita frantzian. Eta mm, geroztik, uh, hau um, internazional mailan uh, klimari buruzko erakunde batetan. Eta aurten, uh, bon badakigu kopo goita bat izanen dela Parisan, uh, behaz, emendik hilabete batetat. Eta pixka bat klimaren urtea denez, uh, gu ere uh, interesan gajeatxan baite ginen, hori pixka bat hori da gure tematika, klima, laborantza errikoia hautatzen dut eta irutzen zaigun pertsona egokia zela pedagogikoa baita biziki espikatzen du untsa nuntik hasi tena alden eta norat buz joan behar li eh, gauzen hobetzeko eh, eta ala, kontaktu hartu dugu berekin egia da biziki untxa pastu dela eta bera ginen dela konferentzia baten itea eta hostira eh, atxaikin sai mm, Interesatu agertu da Lujamaren proiektuarekin? bai, uh, egia da uh, eh, presentatzen dut gularik, uh, fe, arti hasteko, beti jarrera biziki hona dugula, eh, mm -hmm. jaren denganik, behaz hor gazaita da, baina ez da bakarrik bera, eh, bai gomitatzen dugun euskaldeak, eta beti uh, bai, bai kurki erantzutan dutela, eta... Bon, Piskat egeski egiten dut gula, menen berri joiten dira harik ono gehiago. Beti berri joiten dira harritua bizki horretza honekin, eta jende hainitz, bai gazaitak, bai eh, komitatu ditu eskaldeak, berri zeldu dira ondoko urtetan, eh, gustatu bai zaie, eh, konzeptu osoa ez bakarrik laborariena, haugena, kontsumintzailena, laguntzailena ere, uh, main inguruena, ala, konzeptua iniz gustatzen zaie. Mm, kopo goita bat aipatu duzu, eh, klimaren inguruko gailu jori, urte da juntan eh, egiten dena, laborariek, e, lujamaren inguruan ibiltzen diren laborariek, senditzen dute ardura bat klimarekiko? Be, azteko uh, Euskal Herriko laborantzak anbarak, uh, sustatzen den laborantzak, uh, klimarekiko, bai, uh, kasu, egin behar dela, uste dut, uh, eh, uh, eh, pusatua diren desmartxa guziak, eh, lekukoak dira, albezain kilometro gutxi eginez adibidez, kontaktuan emaiterat jendeak, uh, laborariak egin artean, menen ere, eta laborari eta ek alde batetik, badutela horien gain hartzeko eh, pixka bat ardura, baina kontsumiltzaileak ere, eh, guk kontsumiltzaileak badugu ardura bat, gure kontsumitzen beti uste dugu bestetatik din behar baina guk ere gure kontsumitzeko moldeak influentzia bat badu, eta uste dut uh, laborantza Euskal Herriko laborantza gambarak eta lujamak uh, desmartza guzietan, pixka bat lekuko laborantza horren bidez, Oktarat eh, tiratzen duela. Mm -hmm. Goiburu horoko beraz eh, errepikatzen dugu klima laborantza errikoia hautatzen dut, hori hartu duzu, konferentzien dako. E, gero nola garatuko da, ze konferentzia entzuten alko da? Beaz, konferentziak izaren dira hiru egunetan, erjandatuzta bezala, beaz, lehena hostilela atxean gazaitarekin izanen da, Eta gero badira beti eh, ba, eh, filmak, eh, ez hori uh, jiru egunetan, uh, bon, hartzaile guziak ez uh, emanen. bon, badira hainitze, web gunean dira detaile guziak, zenta bon, badira handik normandiantik aldu sindikalista batzu, lekukoak ere, bere zituak, hori behaz uh, jiru egunetan. Mm -hmm. Normandia kolaborariekin ukandu zen ahemana aipatuko dugu uh, eh, sahi, baina mementoan uh, eh, sortziak dira Euskal Iratietan berrienten orea zurekin pantzo irigaraia. Mm -hmm. haragia soma jaten den. dena, ahez zemazira bakarriz haragia, badakigu, sobera haragi jaten, jazen barimada espada ekilibroki jaten osakarrien gero badirela ondorio batu. Pampi Santa Maria Azlea Mintzo, CICR izena duen Minbiziaren ikerketa zentroak, Sangria edo Minbiziaren ekarle sailkatu ditu Aragigoriak eta Xerikia, sobera jatiak ertzelodiko Minbizia ekartzen duela, hotz ikerketak dio, egun guziz Aragigori jatiak emendatzen duela, Minbizi riskoa kabalaren, ondolia, kabalaren odolian den produktu baten gatik. Gure eskualde kolaborarien aldiz, behar da erreitia, zer moldetan aziak diren kabalak eta nola dutelako askuntzatik ateratzen diren seriostasun eskarsa duela estudioak eta jenden lotxa hastia baizik ez duela ekeriko diote aragi sailekoek. Zazpi urte terdiz preso egon onduan eh, Xabier Xalutrigi libratua da preson egitik, larogoita emezorziko usteilean arrastatu izan zen, egin egunkaria eta egin iratia Baltasar Garzon, orduan Espainiako auzitik nazionaleko epailezenak, esteko manua eman zularik. 2000 bostian juliatu izan zen, zazpi urte berantago beraz, egineko beste arduradunekin eta bere kondena orai bururatzen du. Egoitz urritiko txaren kontrako hauzia egun Parisen, bere kontra diren iru euro agindu aztertuak izanen dira, baieta ere beste dosier bat, afera hortan, sei urte presondegi galdeginak izan ziren, baina bera hauzian etzelarik gero abenduan berri juliatu izanen da beste bi aferentzata. Duela amasei urte frantziak izenpetu zuen hizkuntza gutituen aldeko ituna ez da gauzatuko, hori erabakidu frantziako senadoak eskuineko gehiengoaren bidez, frantzies gobernuak nahi zuen konstituzioa aldatzeko bidea ideki hizkuntza gutituen aldeko eurokartaren gauzatzia onartzeko, bide hori trabatu du beraz frantzies senadoak, naiz eta hemengo senaturek eh, horren alde ziren, hauetarik bat Frederik Espainiak, zorziak eterditan entzunen duguna. Frantxez eta Espanol Estaduek emerkantziak treinez ere maiteko burdin bide bereziaren proiektua berriz maigainan emaiten dute, liletik gazteiz erainoko kamiunak treinetan garraiatuak liteizke horren berri eman du. Alain Bidaliz, Frantziako garrioetako... estado sekretariuak atzo, kamiunen kargatzeko eta deskargatzeko leku bat balitaike gazteizen eraikitzekoa eta bien artian lilekin lotura egiteko, behaz balaike burdin bide hori. Zorzeket egiten aipatuko duguna ere txotxe elgekin munduko mus xapelketa abiatzeko tan baita eta Argentinako Mar del Platan jokatzen da aldi untan Didier Urranga eta Patrick Etxaide getariakoak izanen dira hemengo ordezkariak eta kiroletan adironeko rugbilariek ez dutela eskapurik joan den asteundarian itxura txarra erakutsirik mondo marxanen joko polita eskaini beharko dute gaur eta horoz gainetik irabazi perpinanen kontra partida behatziak lorden gutitan zuzenean euskal ratietan Goizberriko gomita zuzenean euskal ratietan Galderak egin Goizberriren Facebook edo Twitteraren bitartez. Ara ez, dudatu jaun handereak, balin bat duzie galderarik egiteko patxitiko iperi, gure gomitari, lujamari buruz, sare sozialak edo telefonoa ere baliatzen al dituzela, eta beraz, jamezala, patxitiko iperi zurekin txekitzen dugu, lujama aipatuz, normandia dela gomita nagusia orten, erran dugu, nola pasatu da angolaborariekin eh, ahemana gomitatu dituzelaik? Be, bat du eh, guai, urtia, gomitatzen dugula euskalde bat, eta bon, be, urte guziz, sekatzen dugu euskalde bat, eh, eh, hasteko a, azteko euskal laborantza defendiatzen duen, eta hemen go laboreak defendiatzen duten, laborantzarekin harreman bat dutena, duen euskalde bat, eta egada Normandian, be, adibidez, kalitatezko mozkin hainiz bat direla, baitu uste hamairu sohmarka, eta mm, laborantzak importantzia handia du lujaldearen, uh, eh, euneko irurgeita marra okupatzen baitu. Beaz, uh, eh, segidan hageman biziki ona izan da hango uh, konfederazioan peizan sindikatarekin, eta aski naturalki egin dira gauzak, uh, horiek uh, interesateak agertu dira ere, eta jinen dira, beaz, ara, uh, kaletzenetezko mozkin horrean erakusteat, behinan, uh, famatuenak gaznaren inguruan dira, behinan, uh, bat dut ere, sagaja, sagaja ingurian lan mm egiten dute, fruituen ingurian, uh, buha eta, ala, mozkin desberdin hainitz badituzte, eta horien miskat kudeaketaren espikatzea dinen dira. Mm -hmm. konferentzietan ere berra da partertuko dute, salonian zer nola ikusiko da Normandiaren presentzia? Bai, konferentzie gehienetan partertuko dute, eh, han badute uh, Flaman uh, Flamanvileko uh, zentral nukleara, hori ere aipatuko dute, Uh, eta gero animazio ere, uh, eh, jinen dira dibidez, eh, erakusteat nola iten duten gurina, hori ez dugu seguran egin, erakusten dugu gazan mhm. nola iten duten, horiak uh, gurina, kaman beha ere nola egiten dena. ara, beti gomitatzen dugun uh, Euskaldea, sartzen dugu biztan dena konferentzeta, menen gero animazio eguzietan uh, biskat, uh, uh, parte hartzaile izan diten zinez uh, lujaman. Mm Ebe animazioak, justuki, uh, eh, iPad edizione untan, eh, badea behikuntzarik. Uh... Eh. Be, egia da, txatu girela uh, zerbait gehiagoen emaitea eta mm -hmm. animazionetan. Uh, ba, ostira txaikin adibidez gozategi ginazten dugu. Hordean, uh, erraiten dut, eta denak gero aipatzen daukutea, ba, gozategi bada, bai, bai ostira txain ginen dira. Eta uh, larun bat uh, atxaldean, ukarintugu munduko txapeldun bat zulu jaman, Eh, azken urtetan iten ginituen uh, eh, eh, Euskal Joko batzu eta urtean uh, konkurtso internazional bat zanen da hor uh, egia da ezperetako inapurrakeak hainiz uh, laguntzen gaituela horren antolatzen munduko txapliketan bartako, hartuko ute uh, urtean eta horren prestakuntza gisa uh, konkurtso bat antolatzen dute uh, Irlandako taldea da munduko txapelun ginen dira herberatik batzu, nigeriatik uh, hegoaldetik, provintzia bakutsetaik eta neska talde batzu ere izanen dira, uh, erakusteko pixkat zer den uh, sokatira kirola, uh, kirola baita, mhm. horren uh, mm egiteat, hori uh, larun bat atxaldeekin, uh, leheno, atlantzia badela urte guziz, behaz, konkurtso bat, sukaldaritza konkurtso bat, eta elkarte hainitzeak eman dute izena, behaz, parte hartu nahi bali maduzie, uh, presaziste. guti gelditzen da, behaz, larun erdiko konkurtsoa intzat, Eta gero uh, dantzak egiten ditugu, uh, bai uh, bon, larun, uh, larun bat atxean, uh, zarena zaren lanko, eta lehinuak inaute horrein kusgahia, um, igande atxean ere uh, garaztajak eta buzbuk, ara. Entzatzen gira animazio frangoaren emaitiat. Mm, bai, eta desberdinak, aski, gaztetxeare idikea izanen da ondotik. Hori da, hori, <laughs> usai bat artia da, bai, ustut, eh, jendek maite utena, tenore atetan guk ere gelditu behar dugu, uh, biltzeko eta pausatzeko, eta gero, uh, ara, motivatuenek segitzen dute, uh, gaztetxean, berien baita, uh, metro zan baitetan. Mm Uh, ipatu duzu beraz, uh, konkurtso horrendako, lehiaketa horrendako, gastronomia lehiaketarendako berdela prisatu. Uh, beste gozat, laguntzaile izaiteko, bada oino posibilitatean, nola da? Bai, bada posibilitatea, uh, beharra, ere, janezake, mm -hmm. uh, baita dena, uh, behaz, uh, deitzen alda, simpireki uh, laborantxagan bararat, izen oraindik, uh, ala, leku zonbait gelditzen dira eta plazera zartzen dugu uh, beharrezkoa baita lujama untsai bildadin. Ze kompetentzia galdegina da laguntzaile GBI untsa Gobernatzea edo, Aha, zer da? Arrunt, deneta ikitzen <laughs> alda lujamana, eta alda bankabalak badira, inan suka, sukaldaritza rata, eh, aparkaleko eta ostatura eh, badira, hainbat kompetentzian beharra bada. Mhm. Eta hor bada berizte bat, ere lujaman ez zela bakarrik, eh, ara, eh, laborantza munduko jendea biltzen, badira mm, iritarrak ere, justuki, nola lortzen da mm, Ola, koesio hori edo zabaltasun hori? Ah, eh, eh, eh, ha, er, hori da ere, urte urte egiten den lana, egia da laborariak dutela uh, montatu lujama, binan emeki emeki jendeak lotu dira, bada Euskal Egean zer nahi laguntzailean kultura hori ere, mhm. eta jendak jendeak maite dute laguntza ekartzeat, eta emeki emeki zer nahi laguntzaile guztian gainan ere, uh, bada Eh, ez da kanpotik, baina uh, laborari ez den gehiago, uh, kasik uh, lanenari lujaman laborari baino. Mm -hmm. Ze desiratzen ala zauzu heldu dena aste buruko ondoko, zer dira zuen esperantzak? Ebe, beste hama joktaz segitzat, hoi urtean zatu nahi ditiat, eh, segit, gu bizki konten gira proxatzen dugunaz, espero dugu jendeak maitatuko dutela, eta ara, beste gauzat justu, uh, bai. eta gero gabe gelditzen dira, igandeko bazkariaren zata, uh, aintzinetik hartzen bali madituzie zen lekuak, segurtateak ukanen dituzie lekuan berian. Batzu lekuan berian hartu nahi batzutan uh, eh, gabi gelitzen baitira, mm. igandeko sefeintzat ere hartzen nahi nago. Sukaldari famantoek egiten duten... Eh, Hori da, bai, hogoi uh, sukaldari eta gozo gile dira, eta... fama badu, usaiaba hote jendek, nola ibiltzen, baina sustut uh, hartu behar dela. Untsa beraz, eh, lujama, lujama aipatuko dugu, eh, Euskali jatietan, Ijatietan, ere, elduden astetik goiti erregularki lekuko tasunak eh, entzuten alko baititu zuen, arte hortan, ebe, patxi ipen, milesker gurekin izanik, eta untsa segi lanean, dena pinpinian ezertzeko. Bai, milesker zuer. Euskal